Kiom pesa estas 1 kilogramo? Kiom longa estas 1 metro? Kiam mi estis infano, en la unua grada lerneio, mia severa instruistino Maria instruis al ni infanoi la mesuroin de obiectoi en la mondo. Si estis tiel severa che la infanoi tre respectis cae timis sin. Foie, tro babilema nao iara knabo, devis engluti pezzon da creto por lerni ancao silenton dum la classo. Antiqua tempo. Instruistino Maria bone encapigis al mi la devenon de metro cae kilogramo, cae de iliei subdividoi. Si diris che trovigas en Franzuio, en grava laboratorio, zorge conservitei en granda cofro, du obiectoi el plateno mixita cun iridio. Unu el ili estis longa, cae gian longetson oni nomis metro. La alia estis pesa, cae gian pesetson oni nomis kilogramo. Suficis che ciui homoi obeu la normoin de tiui du valorei obiectoi, cae ien unu kilogramo dater pomoi perfecte egalas ciu en cinuio, canado, uruguayo au angolo. Mi estes ravita de tiu bela ideo. Per mia infana imagemo, mi vidis milionoin da homoi quiui visitis francuion por havigi al si etalonoin por metro cae kilogramo en sia responda mondo parto. Cia bella afero! Por ne complici la aferon, instruistino Maria ne informis che tiu grava cae OPORTUNA INITIATO ocasis post la Franza Revoluzio, cause de grandai conflictoi primesurado inter comercistoi. Tio estis parto de la illuminisma concepto pri ratio cae egalezzo inter ciui homoi. Seque, che la progresso de scienzo dependas de uniformigio de normoi, porque ciui scienzistoi en la mondo povu bone intercomprenigi cae reciproce cun labori. En la fino de la decnaua iarcento, internazia convenzio acceptis la Franzaen metron kai kilogramon. Tamen instruistino Maria neniam povus supposi che post quelca iart centoi tiui obiectoi ec se plei zorge conservitei en cofro, tamen perdas peson. Oni iam calculis exemple che la franza kilograma pesajo iam pesas nun tempe quelcaen microgramoin malpli. Do ili iam ne taugas, char la scienciistoi besonas perfectan stabilezzon en siai mesuradoi. Cion fari? En la dauro de la dudeca iarcento, facte, scienciistoi ofte occupigis pritio. Ne eblas citie detaligi cion, char la mesuroi ne temas nur pri longezzo cae pesezzo oni devas normigi ancao la lum la electron, la temperaturon, la quanton da substansoi, cae aliei. Vere complica afero. la decsesa de novembro du mil la mondo vidis unu plian chapitron de tiu complica historio. En la du generala conferenzo pri pesoi cae mesuroi de nove en Francuio, seste clandoi aprobis changioen en la normo por kilogramo, metro, cae aliei mesuroi. Sciencistoi festas che temas pri granda progresso por ilia laboro. Metro nun estas confirmita kiel la distanzo irata de lumo en vacua spazio dum tre malgranda fixita ono de secundo. Cae kilogramo estas calculata lau la fama equatio de Einstein. E egalas al mo co du. Pri la aliei mesuroi esploru vi mem cara auscultanto. Felice, instruistino Maria, quio nun logias en la cielo, ne devas nun clarigi al siai infanoi cio estas kilogramo, cio estas metro. Eble, si preferus engluti pezzon da creto.